baramukije bakunzi baradiyo isanganiro kazi murano makuru mu rurimi rw'ikirundi avugwa kuno murango duhera ku ingo nkuru nkuru ziyagize harategwa umugambi wo kubaka utuzu twa sugumwe rusangi kugire abantu bareke kwihagarika aho babonye hose bivugwa na Renovas ndayihebura arongoye commune ya Mukaza muraje kumumva murano makuru nayo mugabo afise imyaka 55 yaragandaguwe mu ijoro ryakeye ku mutumba Runyonza ni mu ntara ya Kirundo isanganiro isanganiro ndasubiye kuharamutsa hano makuru cyari mujanye n'indero leta y'u Burundi bicishije ku bushikiranganje bw'indero igiye gutunganya inama ma mu bijanye n'indero kuva ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi turimwo mu ikete ryatewe ku mukono w'ubushikiranganje w'indero ryarungikiwe abaserukira amasendika urikiyemwo abigisha rivuga ko azobarana karyo ko gutorera inyishu ibibazo bihanze ico gisata ivyo byose ngo bikazokugwa kugira igisata c'indero gisubire kunagurwa ukundi gusha mu bijyanye umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itanu yarayagandaguwe mu ijoro ryakeye ku mutumba runyonza zone muri komine n'intara ya kirundo uwo mubisha yamwishe ngo yamurashe amasaso atatu mu mutima no mu mafyigo akoresheje inkoho yo mu bwoko bwa Karashinkove musanira komine Kirundo Habimana Viateur asaba abanyagihugu kutihanira mu gihe imanza ziba zitaracika umuntu umwe akamaze gufatwa kumvo z'amatohoza bakibaza ko imvo z'ubwo bwicanyi zoba ari z'amatati y'amatongo kuko nyakwigendera ngo yari mu manza z'amatongo Abraham Safari uwo mugabo yaraye agandaguwe mu ijoro ry'uyu wa gatandatu azwi ku izina rya ngendakumana Eliezer w'imyaka mirongo itanu n'itanu amakuru duhabwa n'abanyi biwe akemezwa n'abajejwe intwaro ngo ubwo bwicanyi bwabaye isaha imwe n'iminota mirongo ine z'ijoro aho nyakwigendera ari kumwe n'abana biwe batatu harimo abana b'abakobwa babiri bategerwa n'umuntu yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa karashinikove aca arabarasa ngo yari yinyegeje munsi y'igiti ku ibarabara riri ku gacimbiri ka mudahangwa ku mutumba wa runyonza zone cewe komine n'intara ya kirundo uwo mubisha ngo yarashe uwo mugabo amasasu y'urudavagi atatu akaba ariyo yamufashe rimwe mu mutima irindi mu mafyigo irindi mu itako aca arasandaba abana biwe bakaba barashoboye kuyanyaga akaba atanumwe yakomeretse inkuru ziva mu bajejwe intwaro zivuga ko nyakwigendera yoba azize indyane z'amatongo ngo kuko yari asanzwe afise imanza zijanye n'amatongo musange wa komine ya kirundo viatora habimana amenyesha ko umuntu umwe amaze gufatwa ku mvo z'amatohoza asaba abanyagihugu kuguma batekanye kandi bakadoma ko urutoke uwo wese yoba afise canke akekwa kuba afise ikigwanisho gicira umuriro asaba kandi abarongoye kutihanira canke ngo bicire urubanza ahubwo nyabuna ngo biture inzego z'ubutungane maze zibatunganirize mu kirundo Abraham Safari ku bw'iradiyo isanganiro tugushimira Abraham Safari tuve mu ntara Kirundo dukubitire mu ntara ya Bururi aho abakokayi bagera kuri batandatu ari bo bamaze gufatwa muri ino barafungwa mu gasho k'igipolisi muri Komine Matana intara ya bagirizwa kubandanya bakora uwo mwuga ku gituro c'amamodokari ico kwisoko ya Matana kandi bibujijwe Koroneli Maniragaba Diodone komiseri arongo igipolisi mu ntara ya Bururi ahanura abahora bakora ubukokayi kurondera ibindi bikorwa byo bateza imbere zeno nzamimana abo bose uko ari batandatu ngo bafatiwe gituracamo modokari yunguza abantu imatana muri iyi indwi bariko bakora akazi ko kurondera abinjira mu modokari yunguruza abantu nk'uko inkuru ziba mu gipolisi zibivuga ngo bagaheza bagahembwa n'abagendesha modokari bose bakaba muri kino gihe bari mu gace k'igipolisi imatana koronari mane yagaba diyodone komiseri ngo igipolisi mu ntara Bururi avuga ko itatumye abo bantu uko ari batandatu bafatwa bakongera bagapfungwa mu gace k'igipolisi ngo ari uko bagumye bakora umwuga w'uko kayi kandi bibujijwe avuga ko ari mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yo guhagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ry'abakokayi yafashwe n'ubushiranganji bw’intwari yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ibyo bikaba ku gituro c'amamodokari imatana mu gihe ku gituro c'amamodokari kiri ku isoko nkuru ya bururi atamukokayi n'umwe agikora ako kazi kuva bibujijwe mbere bamwe bahora bakora uwo mwuga imyuga twavuganye bakaba bavuga ko muri kino gihe batunzwe n'imyuga bari basanzwe bakora bataraba abakokayi byongeye abagendesha mu modokari yunguruza abantu co kimwe n'abiyunguruza bavuga ko atangorane bahura ku bituro by'amamodokari ngo nuko atabakokayi bariho abandi nabo bakavuga ko abakokayi babafasha mu kuronka ico batakaje canke bibwe ku gituro c'amamodokari Koroneli Imanegaba Dieudonne arongoye igipolisi mu ntara ya asaba n'abandi bakokayi bakirondera gukora uwo mwuga gukurikiza ingingo ziba zafashwe n'igihugu bongere barondere ibindi bikorwa byo bateza imbere i Bururi Zenonzambimana Radio Isanganiro tugushimire zeno nzabimana tuve mu ntara bururi dukubitire mu ntara y'ubanza mu n'uburimyi aho abanyagihugu bo mu ntara y'ubanza bidoga ko atakigo cyo kugwiza imbuto zirobanuye kiri muri yo ntara bakibaza ko ari kimwe mu bituma umwimbu w'ibitegwa bitandukanye utaboneka nkuko bawifuza mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'ubanza basigura ko batanze ico cifuzo umushikiranganje mu kurindira ko kiboneka abarimyi ngo boba barikora ku bagwiza mbuto bigenga inkuru tubaza Pescaritas Cabañán. abarimyi twaganiriye bamenyesha ko batera imbuto bakuye hirya no hino nko ku masoko izo basaba mu babanyi n'ahandi taronka imbuto zirabanuye rero zaba iz'ibiharage ibigori isoja inkore n'ibindi ngo biratuma umwimbu ugabanuka bagasaba ababijejwe kuronsa iyo ntara y'ububanza ibigo ngwiza mbuto turafise ingorane zikomeye cyane rwose imbuto dukoresha ni imbuto za kera rwose ziracimbuka dupfa aho tubiguriye uja mu isoko ukaja ku umubanyi agapfa ibiwuta aguhaye nk'ubuhunya turamaze nk'imyaka iriko irababa hafi icumi tutari umwimbu w'ibiharage ntibikunda ko twimbura neza leta yodufasha n'abandi bose babijejwe bakaturonderera ikigo ngwizambuto kugira ngo dushobore kuronka aho tugurira imbuto vyoroshe Emmanuel Ndikubaganwa arongoye ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi bubanza asigura ko icyo ciyumviro co gusaba ibigo ngwizambuto cyamaze gushika mu bushikiranganje ariko ngo mu kurindira abarinyi ngo baba barakorana n'abagwizambuto bigenga basanzwe bahari dusanzwe dufise abagwizambuto bakora eh, ku giti cyabo eh, mugabo eh, muri rusange twebwe nta kigo cyo kugwizamo imbuto dufise mugabo turamaze gutangura gusaba ahantu twatangura kuza turagwiriza imbuto na cyane cyane ku matongo ya leta abarimyi bo byitega ngo byitega ko eh, igihe twarose aho hantu dushobora gutangura kuguriza imbuto tuzoheza eh, tuzigwize eh, kuko abafundi turi nabo kandi babishoboye abagwiza mbuto bigenga bakaba ari babiri ku ikomini imwe imwe bakagwiza imbuto nka zose ibiharage ibigori isoja n'ibindi nk'uko muri depeya y'ububanza babivuga sipesi karitasi kabanya ni bubanza radiyo isanganiro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe radiyo isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine amakuru yacarabandanya komine mukaza ngo ifise umugambi wo gushyiraho utuzu twa sugumwe wateguwe umugambi wateguwe ngo hasigaye kuronka uburyo bitangazwa na Renovasi ndahebura arongoye ko iyo komine kubw'ivyo ngo abantu ngo ntibo kwitwaza ko atatuzu twasugumwe rusangi duhari bakaguma bihagarika aho wabonye hose hagati mu gisagara agahamagarira abanyagisagara kuvabanura n'ingendo yo kwihagarika ariho hose kuko bidatanga ishusho nziza mu gisagara tumukurikire Eh, biribonekeza yuko mu bibanza rusange bihari ku mabarabara cyangwa ehe atatuzu twasugume rusange tuhari icyo ni ikibazo tumaze kuganira akatari gake ndetse tumaze kuvugana no munyanyakubahwa mukuru w'igisagara cya bujumbura kandi kiri mu nzira twizera neza yuko eh, muri uyu mwaka ubutunzi ugiye gutangura tuzotangura gutangura gushyira mu bibanza bimwe bimwe utuzu twa sugumwe utuzu tw'ubwiherero kugira ngo abantu barengane bashobore kuronka aho bashobora kwihagarika impanuro ni uko abantu bamenya yuko ubwa mbere hoho kwihagarika aho bitarekuriwe bihanwa n'amategeko umaze kumenya ko bihanwa umwe wese ategereza kuba umenya ukuntu umubiri we utunganije n'ukuntu nawe ategereza kwifata ategereza kumenya rero yuko cyane cyane aho usanga hari nk'ibiro bya leta nk'ibiro by'amashyirahamwe cyangwa n'ububare n'iki haba hariyo utuzu twa sugumwe bashobora kwitiza mu gihe umuntu afise icyo kibazo ari ku nzira inyishu si uko acaja kwibarabara ahubwo inyishu ni uko arondera aho ushobora kwihagarika zabigenewe mu kurindira yuko utwo tuzu rusange two ku mabarabara tuboneka kugira ngo kudukoresha yewe akaba ari renovasi ndahebura akaba arongoye komine ya mukaza mwijana ubutunzi uburusho budasanzwe buhabwa abanyamitahe b'abakenzi n'urwaruka ni bimwe muri bishasha biri muri politike y'ivyo hingurwa vyosubirira ibigurirwa hanze bishikizwa na Didas kumana umuyobozi mukuru Kigo kijijwe iterambere ry'u Burundi ADB hari mu ruganda rwatungajwe ku munsi wa kane uyu muyobozi akamenyesha ko ikigo arongoye caronkeje ihinguriro sosumo urupapuro ruzotuma rishobora kwagura ibikorwa byaryo tumukurikire iyo abantu bidoze aba ari amahirwe ku banyamitari iyo ibibazo biriho biba ari nyinshi ku banyamitari abantu bamaze kwidoga bakabona ko n'ibikoresho bito bito aha mwabyumvise bavuga imbugita ibibiriti n'ibindi bakidoga ko usanga bibuze kandi birinda kugugwa kure ayo rero aba ari amahirwe ku banyamitari nicyo gituma nagira ngo nongere gutera akamo abanyamitari eh, bariko baratwumva eh, baba abarundi canke abanyamahanga eh, bamenye ko hano mu burundi dusanzwe dufise amahirwe yo kuhashinga imitahe kandi abantu bakunguka kuko amahinguriro ni make ibisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu nta mitahe myinshi irimo ibyo rero n'amahirwe ku banyamitahe biya twita rezo porotinite d'investissement politiki nshasha irategekanya guha uburusho budasanzwe abakenyezi bazoba ko barakora ibikorwa byabo byo kugwiza umwimbu eh, mu rudanda zo mu mahinguriro kandi iyo politiki nshasha eh, turarabira hamwe eh, umugambi bafise wo kwagura iryo hinguriro eh, kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu twarabahaye rero urupapuro ibyo twita seritifika derigibilite uza vantaje de kode dezinvestisoma eh, twarabahawe urupapuro rutuma bazoshobora kugura ibya eh, ibyankenerwa eh, hanze y'igihugu nabo nyene bakaronka bwa burusho nababwira Eh, ibyo rero turizera neza ko eh, bizoshobora gutuma eh, iryo hinguriro rica ryoroherwa mu kuronka ibyo bikoresho n'amatiyeri pomyere bigashyika mu ihinguriro bizimbutse bigaca bigatuma bashobora kugwiza umwimbu uzoshobora gusahiriza mu ibura ry'isukari dusanzwe tuzi ko risanzwe ririho amakuru yacu tuyasuzire mu bijanye n'inkino aho abanonotsi baba aba 180 nibo bariko barahiganwa kuri no w'Imana mu higanwa ryo gusiganwa ku rwego rw'igihugu yitwa Meeting national d'Athlétisme Sylvain Sengiyumva umuyobozi ajijwe ubuhinga mu ishiramwe ry'inkino za athlétisme mu Burundi akamenyesha ko abanonotsi batahukana ibibanza vya mbere ko baje guhabwa ubushimwe butandukanye tumukurikira Iri higanwa ni risozera umwaka, hanyuma rero ukuntu ritunganijwe ni ukuvuga yuko batumira aba mbere, abo babona barusha abandi, ubu rero twatumiye bitanu n'abanonotsi eh, bari hagati ya cumi na babiri na cumi na batatu baca bahiganwa nabo nyine muri iyo finale ni ukuvuga ni mitingi nationale aha n'abanonotsi dufise eh, iri ishusho ry'abanonotsi bacu bimenyereza hama Burundi mwabonye hari n'abanonotsi bandi babiri baje hariho Bukuru Jean Marie yaragenda akimenyerereza mu Butaliyano akaba n'uwundi yitwa Celestin nabo nyine yimenyereza hino Nairobi Eldoret hino Nairobi muri rusange abantu bose bariko barahiganwa bangana gute muri rusange baba mirongo umunani ufasha ababigeme n'abahungu abaza gutahukana ibibanza bya mbere biza guca bigenda gute Barabaho udushimwe nk'uko vyama eh, nihagera ko duprokarama tuvuga umusaruro eh, turaheza tuce tubabwira n’ubushima babaha cyane eh, cane ubushima babaha babaha kamverope amafaranga twabigize gutyo kugira ngo umwana burya araheza akaraba nta buri kintu yibanguza Eh, akabona yuko avuga ati nahiganwe naronsa agashimwe bimeze gutya eh, murumva rero hamwe na shampiyona du ni irya mbere kuva urundi buja muri shampiyona du monde turonka abanonotsi bashika ndwi bafise minima no kuvuga yuko twiteguye bihagije Sylvain Sengiyumva umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishiramo ry'inkino za atletisme mu Burundi akaba ari kwishura ku bibazo vya mugenzi wacu Jean Marie Vianney ngenda ku mana ningaha duce dusozera amakuru twari ko turabashikiriza makuru ashikirizwa n'ibinyamakuru turabahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'aho muherereye igisata cy'ubuhinga n'ubushakashatsi icyo gisata cy'inyigisho ku bigisha barangije igice cya kane cy'ishuri shingiro cyaremejwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatandatu uno mwaka Andre Nduwimana akavuga ko hari abigisha bakora uwo mwuga batawufitiye urupapuro rw'umutsindo biturutse kuri ubwo butandukane bw'inyigisho nkuko abandanya bivuga bashobora kudatahura kumwe ibiri muri ivyo vyigwa vy'ubuhinga naco gituma rero ubushikiranganje bwashizeho icyo gisata c'inyigisho mu ntumbero yo kuronsa ubumenyi bukwiye abo bigisha umugambi wo gushyira amatara mu kibanza cyo kwinonora imitsi jardin publique cy'ibujumbura warashyizwe mu ngiro ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu ku kwezi n'ishyirahamwe rya onu rigejeje iterambere pnud rifatikanije n'igisagara cya bujumbura hamwe n'ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije aseveye byandikwa na burundi eko icyo kinyamakuru kivuga ko icyo gikorwa cyaranguwe ku buryo bwatanzwe na Pinide ibyuma mirongo itanu na bine bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba pano solaire nibyo byashinzwe ku nkengero z'ico kibanza ibizofasha abinonora muri ico kibanza kurangiza isaha zibiri z'ijoro zirenga ni mu gihe kwinonora imitsi muri ico kibanza vyahora birangira igihe c'isaha cumi na zibiri z'umugoroba Libera niyo bampamarongo ya Seveye yabwiye ikinyamakuru Burundi eko ko hakiriho byinshi byo gukora muri icyo kibanza cyo kwinonoreramo imitsi hakenewe aho abantu bahindurira ibyambagwa gukora no gushyiraho ibikoresho mu bibanza abana binonoreramwo hamwe no gushyiraho intebe abinonora ko nibindi indishyi indica ntikize vyandikwa n'ikinyamakuru iwacu abarimyi b'ikigazi babona ko indishi ku giterwa cy'ikigazi ari intica ntikize bafatiye ku giciro giherutse gushyirwaho na leta kivuga ko ikigazi kiranduwe kiriho amafaranga y'amarundi ibihumbi mirongo itandatu n'umunani bagasaba ko icyo giciro cyohindurwa kikanaduzwa abo barimyi b'ikigazi bakavuga ko ico giciro cashinzwe ari gito cyane bafatiye ku giciro cy’ikigazi muri kino gihe Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi aho yari mu rugendo mu ntara ya Rumonge yamenyesheje ko yarose imyidogo myinshi y’abarinnyi b'ikigazi bafatiye ku ndishi y'ikigazi yamenyesheje ko yavuganye n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburinyi n'ubworozi kugira agendera abanyarumonge bavugane kuri ico giciro cyindishi cyashinzwe na leta abanyagihugu baranezerejwe n'uko imfa rijya nawe inyuma y'aho hasohokeye ingingo yo kubuza kubaga inka impene n'intama byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru wa BP mu bisanzwe nk'uko byandikwa n'iryo torurukanirizo inyuma y'indwi zibiri kubaga ibyo bitungwa bihagaritswe mu ntara c'ibitoke n'uburongo iyo ntara kubera inyonko yo mu kiyaca ca Rift ibura ry'inyama ibura ry'inyama ngo ni kibazo kubahora bazihereza naho biruko ku munsi wa gatatu igenekerezo rya munano ku kwezi abihereza izo nyama bariruhukije kuko barose amafi yo mu bwoko bwa tirapya ku bwinshi zorowe n'ishirahamwe Jeunesse pour Christ iryo shyirahamwe rikaba riri ikarurama muri komine rugombo ikiro cyagugwa ibihumbi umunani mu mafaranga y'amarundi nk'uko mugenzi wacu abandanya kubyandika hari indimi zibiri ku bijyanye no guhunguka ku bushake ku barundi bari mu ikambi y'inyarugusu ya mbere byandikwa n'ikinyamakuru nete presse kivuga mu makuru y'ubugenekerezo rya munani kuno kwezi kwa gatandatu ku Burundi bwarungitse intumwa idasanzwe mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania uwo nawe n'uhagarariye uburundi kigoma Jeremy Kekenwa aherekejwe n'ubuserukira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu bagiye kugondoza impunzi z'abarundi kugira zitahe ku bwa mugenzi wacu mu gihe leta ya Gitega isa niyoroshye byo guhunguka kw'abo barundi bahungiye Tanzania ubuserukira Dar es Salaam wewe abona ahubwo abo barundi bari ku butaka bwa Tanzania botahukanwa ku nguvu umuyobozi mukuru ajejwe ivy'impunzi muri Tanzania Sudi Mwakibasi ntacakure mu gusaba ko impunzi z'abarundi zotahuka mu gihugu cyabo kuko umutekano harangwa n'amahoro Ni ngaha amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwateguriwe kandi muyashikirizwa na Vestine Butoyi hamwe na jewe Evariste Nzikobanya nka mubananye kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru